jā, jauna tēma, baznīca sociālās mācības kontekstā mēs to aplūkojam, jo, kā neatlaidīgi cenšos uzsvērt un atsaucoties tieši uz baznīca sociālās mācības kompendiju, tad cilvēka cieņa un brīvība ir tie pamatus, kā tiek brūvēta visa baznīca sociālā mācība, un kas, manuprāt, ir eh, no vienas puses ļoti pašsaprotami, bet kā redzam mūsdienu pasaulē, atkal aktualizēja šis jautājums par um, brīvību. Varbūt tas pat daudz sarežģītākā izpratnē, kā līdz šim par to tika spriest, ņemot vērā gan mākslīgo intelektu, gan uh, manipulācijas, kas notiek dažādos veidos, nu, jāatzīst arī, diemžēl, tā skaitā ar mēdījos un tā tālāk. Uh, nu jā, sarežģītas situācijas, bet <clears throat> tas nekādā ziņā nemazina vajadzību runāt par eh, brīvību un, protams, arī censties to uh, realizēt vispilnīgākā veidā. Bet jā, uzzināsim, ko tad baznīca saka uh, sociālās mācības kontekstā par šo brīvību. Kas tad ir šī brīvība, kā tā tiek saprast un varbūt tās arī par to, kādi tad ir brīvības, kādas ir brīvības robežas, jo uh, jā, nu jā, pieņēmums ir, ka ja ir brīvība, tā tad ir brīvība pilnīgi pašnoteikties, nereķinoties ne ar ko, bet vai tā tas tiešām ir, par to lasīsim un uzzināsim. Ja tu vēlies iesaistīties šajā katehēzē ar savu jautājumu vai ar, ar kādiem no saviem dzīves piemēriem, uh, kas varētu palīdzēt ilustrēt šīs tēmas, par kurām runājam, tad eh, sūti īziņas 2 66 77 272 vai zvani 679 69 131. Runāsim, kopā domāsim un, protams, meklēsim arī atbildes uz šiem jautājumiem vai varbūt tās dzīves situācijām, kur uh, varam pārdomāt kopā, kā būtu bijis pareizāk, labāk, eh, kur būtu brīvība realizēta daudz autentiskāk, ja tā var par to runāt. Nu jā, tā, tādas tās lietas, eh, brīvība. Pieslēdzies, klausies, dalies un, protams, iesaisties. Un lasot eh, šo sadaļu baznīcas sociālajā mācībā par personas brīvību, tad pamatlietas tiek uzsvērtas un, manuprāt, ļoti, eh, ļoti eh, skaidrā un tiešā veidā. Cilvēks pēc labā var tiekties tikai brīvībā, ko Dievs viņam devis kā sava attēla cilvēcis, cilvēkā spilgtāko iezīmi. Tātad tiekties pēc labā, tā šeit tiek teikts, tiekties pēc labā var tikai tad, ja mums ir nodrošināta brīvība – un šī brīvība ir Dieva attēla izpausme cilvēkā. Dievs ir, e, citiem vārdiem, devis mums šo brīvību kā tādu lielāko sava attēla, e, attēlu mūsos, nospiedumu mūsos. Un izmantojot to, mēs varam arī tiekties pēc labām. Dievs ir vēlējies izvēles brīvību atstāt cilvēka paša ziņā. Nu, tas varbūt tās skan tā uh, ļoti pašsaprotam, bet jā, Dievs mums ir šo brīvības izvēli tiešām atstājis un devis. Tātad cilvēka cieņa prasa, lai viņš rīkotos saskaņā ar apzinātu un brīvu izvēli, iekšēja lēmuma pamudināts un vadīts, nevis pakļaujoties aklam iekšējam impulsam vai ārējam spiedienam. Tātad, jā, uh, apzināti un brīvi izvēliet tā, kas no mums tiek sagaidīta. Tam ir jābūt iekšējam pamudinājumam, nebūs, nevis uh, kaut kādiem akliem iekšējiem impulsiem vai ārējiem spiedieniem. Ārējais spiediens, es domāju, ka ir ļoti pašsaprotama lieta, nu, kur tev mēģina fiziski iespaidot, panākot kaut ko pret tavu paša gribu. Uh, Ehm, nezinu, apzakt māju, <laughs> nāk kāds cilvēks un, un tevi piespiež eh, sakraut mantas mašīnā, lai tās aizvestu. Vai pieņem kaut kādus lēmumus, kas eh, tev pašam eh, nemaz nepatiktos, negribētos un nu, kurus tu nemaz neatbalstītu. Nu, fiziski ietekmē tevi, lai panāktu kādu labumu vai varbūt tās mm, manipulāciju rezultātā mēģina panākt tavu rīcību, uzvedību kaut kādā veidā, e, kas, e, kuru tu pats e, brīvi un apzināti nemaz neizvēlētos. Nu, tas tā man šķiet ir saprotam, bet pakļaujoties aklam iekšējam impulsam, Tas, domāju, ir nedaudz, nedaudz jau sarežģītāk, sarežģītākā lieta, jo dažreiz, manuprāt, man, mēs to varam novērot, ik pa brītiņam parādās citviet YouTube'os un visādās soctīklos <clears throat> tas, kā ar, ar reklāmu tiek manipulēts, lai panāktu kaut kādu iekšēju impulsu, reakciju, nu, nopirkt tur kādas preces un kādas lietas, un, un, nu jā, un varbūt tās nemaz līdz galam mums nedodotis šo iespēju um, pārstrādāt, apzināties e, to, kas notiek. Nu, un tad, manuprāt, var veidoties tā aklā iekšējā impulsa rezultāts, e, kur mēs izdarām e, izvēles. Bet man vēl viena lieta šķiet ir tikpat aktuāla un varbūt tās netik dramatiska kā par, nu pat kā piesauktiem piemēriem, nezinu cik veikliem vai neveikliem piemēriem, un tomēr man šķiet, ka vēl viena būtiska lieta īpaši ir izējūt no ignāciskās tradīcijas, ir jārunā par šīm nesakārtotajām tieksmēm, vēlmēm, eh, kas mūsos eh, ikvienā cilvēkā ir, mani, kuras arī mēs iespējams nevienmēr apzināmies, un pat ja arī apzināmies, nevienmēr esam spējīgi tās um, kontrolēt, nu tādā ziņā neļaut šīm aklajām tieksmēm, vēlmēm uh, Um, kaut, kādām, kaut kādiem iekšējiem impulsiem noteikt mūsu rīcību, uzvedību. Un kas bieži vien ir, uh, vismaz uh, man tā šķiet, uh, pamats tam, kāpēc mēs, iespējams, esam tik nelaimīgi, kāpēc mēs izdaram nepareizes izvēles dzīvē, kāpēc mēs kļūdāmies un, un krītam klūpam pa dzīvi, jo iespējams šies iekšējās, um, šos iekšējos impulsus Eh, kuri ir, kā šeit tādi akli vadītāji mums, eh, tos neapzinoties, mēs, mēs tad arī eh, klūpam. Labā ziņa ir tāda, ka ir, ir veidi un līdzekļi, kā varam strādāt arī ar šiem iekšējiem, iekšējām lietām un, un apzināties tās daudz labāk un, protams, līdz ar to arī pieņemt brīvāku un apzinātāku lēmumu savā dzīvē. Uh, Nu jā, bet tas prasa darbu, tas nebūs sociāla rezultāts. Nevarēsim paskatīties video sociālos tīklos vai Facebookā, TikTokā vai kur citur un, un eh, tik pilnīgi skaidrībā, jo tas prasa darbu, tas prasa arī, gribas teikt tā, trenēšanos tā kā sportisti trenējas, trenēšanos, lai, lai tiešām varētu um, um, nu, apzināties eh, to, to, kas notiek manī to, kas notiek un kas ir tās neapzinātās aklās iekšējie, kas ir tie aklie iekšējie impulsi. Nu, tie var būt, es pieļauju kaut kādas kāres un iekāres, ar ko mums ikvienam cilvēkam, kā jau cilvēkam ir jāsadzīvo, un jāmēģina e, saprast un, un gribas teikt tā, ar pakļaut kontrolē galā, bet tie var būt arī kaut kādi iekšējie ievainojumi, uh, Eh, no bērnības vai eh, cita dzīves posma, ko esam guvuši un kas neapzināti mums tomēr eh, mūs kontrolē un līdz ar to liedz pieņemt lēmumus un izvēles brīvas un apzinātas. Nu jā, daudz, daudz, jo daudz lietas, bet šeit tiek uzsvērts, ka uh, mums, mums, mūsu cilvēciskā cieņa prasa, ka mēms ir dota iespēja un spēja apzināties un brīvi izdarīt izvēles. Nu, tā ir spēja, kuru mums pats Dievs ir devis un kas arī lielā mērā, kā šeit tiek teikts, atspoguļo šo Dieva tēlu mūsos, ko viņš mūsos ikvienā ir ielicis. Tālūk, pēc savas būtības iniciatīvas veidot un noteikt savu personisko un sabiedrisko dzīvi, un viņam tas ir arī jādara cilvēkam, tas ir arī jādara uzņemoties personisko atbildību. Mums ir eh, dota um, šī spēja un arī atbildība uzņemties uh, rīcību, uzņemties um, nu, atbildību par uh, to, kā mēs veidojam uh, Eh, kā mēs veidojam sabiedrisko dzīvi tai skaitā, ne, ne tikai individuālo personīgu, bet arī sabiedrisko dzīvi tai skaitā. Un mums ir dota, nu, uzticēts pat kā pienākums uzņemties šo uh, Mm, personisko atbildību par um, dzīves, arī sabiedriskās dzīves organizēšanu. Brīvība ne tikai dod cilvēkam iespēju pienācīgi pārveidot to lietu stāvokli, kas ir ārpus viņa, bet arī nosaka viņa personas izaugsmi ar izvēlēm, kas atbilst patiesajam labumam. Tātad brīvība ne tikai dod iespēju mm, noteikt lietu kārtību, <laughs> tā varētu teikt, lietu kārtību ārpus mums pašiem, nu, piemēram, mēs sabiedrībā, bet arī nosaka uh, un dod mums iespēju personīgās izaugsmes tādu ceļu, iet cauri izvēlēm, ko mēs veicam, un izvēlēm, kas uh, mūs orientē uz uh, patieso labumu, kā šeit tiek teikts. Nu, jā, tā, tā ir liela atbildība mums uzticēt un uh, un kā mēs to realizējam, kā to brīvību mēs realizējam. Tādējādi cilvēks dzemdina sevī, viņš ir savas esamības tēvs, viņš veido sabiedrisko kārtību. Un tas ir tas, kas šeit šajā dokumentā tiek teikts, uzņemoties atbildību gan par personisko izaugsmi, gan ar par sabiedrisko dzīvi, um, mēs, kā šeit tiek teikt, manuprāt, ļoti tāds uh, um, um, nezinu, dzējisks veids vai, vai tāds um, skaisti aprakstošs veids, kad mēs caur šo atbildību un personīgo izaugsmu sabiedrības dzīves organizēšanu uz patieso labumu arī savā ziņā dzemdinām sevi. Savas esamības tēvs, mēs kļūstam par savas esamības tēvu, uh, un veidojam sabiedrisko eh, kārtību. Nu, jā, kā ir, vai mēs to darām? Jautājums jums, rādījuma arī klausītāji. Brīvība nav pretrunā cilvēka kā radības atkarībai no Dieva. Arī to ir jāapzinas, jo dažbrīd varbūt tās gribas tā uh, uzsvērt un teikt, ka uh, ja jau brīvība, tad brīvība pilnīgi no visa. Uh, bet uh, vai tas ir Eh, līdz galam iespējams un vai tas ir patiesībā vēlams. Um, ehm, Irānas konferences, man šķiet tāds saucās eh, Lūga, kur bija doma izteikt, ka patiesā brīvība, ne, vienīgā brīvība, kas cilvēkam ir iespējama, ir brīvība pašam no sevis. Ne no dieva, ne no kā cita, kā pašam no sevis, un ar to domājot iespējams tās, tās ko iepriekš jau teica, tās aklās iekšējās, aklos iekšējos impulsus, nesakārtotās vēlmes un tieksmes, eh, kas, kas mūs savažo un neļauj pieņemt brīvu izvēli, rīkoties brīvi un apzināti, vai ne? Un iespējams, ka tas ir, tā ir tā brīvība, pēc kuras mums arī būtu, <laughs> varbūt tās jātiecas nevis no dieva noraidīšana vai atteikšanās no dieva, kā mēģinājums uh, kļūt uh, autonomam, tad pilnīgi eh, brīvam no jebkā. Vai tas ir iespējams? Par to pēc mazas muzikālas pauzītes atgādināšu telefonu numurus tev, rādījumu arī klausītāji, ja vēlies iesaistīties šajā katehēzē, tad uh, to tu vari darīt sūtot īziņas 2, 6, 6, 7, 7, 2, 7, 2 vai zvanot 6, 7, 9, 6, 9, 1, 3, 1. Pēc eh, maza brītiņa esam atpakaļ, esmu atpakaļ un tad jau uh, atbildēšu uz jautājumiem, ja tādi būs, vai lasīsim un kopā pārdomāsim jūsu pieredzi eh, par brīvības tematiku, ja to iesūsi, iesūtīsiet vai uzvanīsiet šeit studijā. Pazūd šaubas, un es atgriežos uz ceļa, kur mana rīta zvaigzne izgaismo. Nāko es vietā svētākā, bez kauna un bailēm lūgt, ietver mani žēl. serce to my sam Klausāties dienas katehēs, kas ir iespējama pateicoties jūsu ziedojumam. Paldies! Sveicināt, sveicināt, redzam arī klausītāji, es priesars Jānis atpakaļ ēterā un ir arī zvani. Lūdzu! Labrīt, savācies Kristus, priesars Jāni. Mūžīgi! Klausos ceļam šo, šo katehēzi rītu, un tāds iekšē pašam rodās jautājums, un varbūt arī tas interesēt kā, kā klausītājiem, kā, teiksim, strādāt pie šīm, nu, brīvās izvēles, vai tie, teiksim, uh, uh, izvēles, ko dažreiz mēs pieņemam lēmumus, kā atzīt, kuru, kuru tā ir tas pareizais, kā cilvēks var nu, darboties ar tām, atpazīšanu, atpazīt šīs izvēles pareizumu. Jo dažreiz ir, mm, pirms pats personīgi zinu, ka kādreiz ir divas kaut kādas izvēles, mm, nu, abām izvēlēm ir gan savu plusi, gan mīnusi. Un, un, un, un kā, kā teiksim, rast, ka tas ir teiksim, tas pareizais, ka tas nav noticis kaut kādu nu, iekšējo emociju mm, iestājas dēļ mhm. ieņemtais mhm. lēmums. Nu jā, foršs jautājums, sirsnīgs paldies, jā. Uh, uh, Kā cilvēkam piestrādāt, darboties ar šīm, jāatpazīstināt ar šīm tēmām. Nu tieši tā. tā jā. Tas, paldies, jā. Jā, sirsnīgs paldies par jautājumu, ļoti labs jautājums, jā. Es domāju, ka ar to mēs visi uh, dzīvojam, strādājam un, un domājam. Uh, droši vien vairākas lietas, kas man tagad tā uzreiz nāk prātā atbildot uz šo jautājumu atsauci uz vēl vienu zvanu, kas mūzikas pauzē ienāca, eh, kāda zvanītāja saka, jā, bet ar kārdinājumiem mums, eh, mums, mēs neesam pilnīgi brīvi, pat Jēzus nebija brīvs no kārdinājumiem, jā, no tādiem ārējiem impulsiem pilnīgi noteikti mēs neviens neesam brīvi, eh, tā kā jāzinas arī tā realitāte, kad nepārtraukti būs vis, vis, visādas lietas, kas nāks mums virsū, pār mums, vai tos saucam par kārdinājumiem vai kā citādāk, bet nu, ka tā ir viena lieta. Otra vai mēs ļaujam tam ietekmēt mūsu un kādā veidā mēs reaģējam uz šīm lietām. Un tā ir tā mūsu brīvība uh, noreaģēt, izmantot šos impulsus, kārdinājumus, vai, uh, lai rīkotos, sekotu tiem, vai varbūt tās noraidītu, vai kā citādāk pieņemt lēmumus. Ja? Nu, tā, tas, man liekas, arī bija labs komentārs no zvanītājs. Attiecībā par to, kā strādāt eh, ar, ar šīm lietām un uh, un kā būt iekšēji brīvam no nepieņemt kaut kādas emocijā balstītus lēmumus un tā tālāk. Nu jā, tas ir tāds jau liela tēma un, un manuprāt, arī gana sarežģīta tēma. Es nezinu, vai es varēšu tā izsmeļoši visu pilnīgi pateikt, bet manuprāt, viena uh, Eh, atziņa, kas nāk arī jau no sengrieķu filozofiem, ir par to, ka eh, man liekas, ka tie bija sengrieķu filozofi, kas teica, neapzināta dzīve nav vērts dzīvot, neapzināta dzīve nav vērts dzīvot. Kaut kā, apmēram tā tas tika teikts. Man šķiet, ka tie bija sengrieķi, bet varbūt tās kādi no, no modernāku laiku domātājiem. Un kāpēc es to saku, jo man liekas, viena būtiska lieta ir šī apzināšanās, um, um, jeb mūsdienās bieži vien arī sauc par pašrefleksiju, kad mēs izkopjam sevī spēju uh, pārdomāt, atskatīties un pārdomāt par to, kas ir noticis ar mums uh, kaut kādā Eh, laika nogrieznī, piemēram, vai tas būtu diena, vai nedēļa, mēnesis, vai kaut kā, bet ka mēs izkūpjam sevi vispirmām kārtām šo vērību pret uh, to, kas notiek ar mums, ka mēs piefiksējam gan šos ārējos impulsus, bet arī tās mūsu iekšējās reakcijas, varbūt tās arī iekšējās, iekšējos kaut kādas impulsus, <laughs> piemēram, mēs tur kaut kādi, nezinu, arī kārdinājumi, kas parādas iztēle un tā tālāk, arī tie skaitā pievērst vērību emocijām, nevis uzreiz uzreiz to noraidīt kā kaut ko sliktu, bet vienkārši vispirmām kārtām būt vērīgam pret to. Un tad, kad to esam um, ļāvuši apzināties um, visu šīs lietas, tad prasīt, no kurienes tas nāk un uz kurieni tas mūs ved. Un vai tas atbilst tiem maniem, tā manām, uh, manām vērtībām, maniem principiem, dzīves uh, teiksim tā, vadlīnijām, eh, vai, ne, vai tas atbilst kā kristiešiem, vai tas atbilst evaņģēlīja mācībai, vai, vai tas uh, atbilst arī tam, ko baznīca māca. Uh, nu, šis būsu, uh, šie, šie būtu tie jautājumi, ko ir vērts uzdot. Bet pilnīgi noteikti noraidīt kaut kādas emocijas nebūtu pareizām rīcība. Bieži vien mums ir īpaši kristīgajā tradīcijā un ne tikai uh, kopumā ir, bijusi, ir bijis tāds periods, kad eh, tika uzskatīts, nu, nekādā gadījumā nekādas sajūtas, emocijas nedrīkstam laist iekšā, jo tas būtu kaut kas slikts. Bet nē, Dievs taču mūs ir devis ar emocijas, jo šo emocionālo pasauli, kas mums ir dota, un mēs varam to izmantot, lai mēģinātu orientēties tajā, kas notiek ar mums un, un kā notiek šīs lietas. Tas nenozīmē, ka mums ir jārēģē automātiski uz šīm lietām. Tas nozīmē, mēs atkal uh, piefiksējam, esam apzināmies, ka tādas lietas ir, un tad mēs uzdodam sev jautājumus, kāpēc eh, tā es reaģēju, kāpēc man ir šāda emocija, kāpēc es esmu bēdīgs, piemēram, es, vai kāpēc priecīgs, un, un tā mēģina izšķirt, eh, kas par lietām notiek, vai ne, un tad arī eh, balstīties uz, uz to, pozitīvo, uz to labo, balstīties uz to, kas nes man dzīvību, nevis uh, to izsmeļ, iz, izņem no manis ārā, mani, iztukšo mani no dzīvības, kas dod man prieku un mieru, um, varbūt tās sekot šāda veida tas ir tas, ko pats Jēzus taču ir teicis, vai ne, un ko baznīca un arī tagad e, pāvests ļoti regulāri, regulāri uzsver to prieku, mieru un tādas lietas, vai ne varbūt tās tad mums ir arī nevis jā, jānoliedz tā mūsu emocionālā pasaule, bet arī jāņem vērā, pieņemot lēmumus, domājot par kaut kādām lietām. Nu tā, tie, tas ir tāds ļoti ātrs mēģinājums iedot kaut kādu um, priekšstatu, kā mēs varam par šiem lietām domāt, bet jāapzinas, ka tā ir, uh, gribu teikt, tā garīga, garīga prakse, un tas nozīmē, ka jo biežāk es to praktizēju, jo labāks es tajā kļūstu, jo labāk es apzinos lietas eh, beigu beigās un jo, jo labāk es arī spējīgs pieņemt lēmumu, eh, balstoties uz šo uz šo sevis apzināšanos pieņemt lēmumu, kas būs varbūt tā saskaņā ar manām vērtībām, manām dzīves principiem, maniem uzskatiem un to, ko es arī vēlos savā dzīvē, kas arī nebūtu nav mazsvarīgi. Mēs bieži vien evaņģēlijos pat rasam, kad Jēzus sastopot kādus eh, cilvēkus slimos, aklos, uh, un tā tālāk prasa, ko tu gribi no manis. Tad viņš arī mums prasa, ko tu gribi no, no manis. Nenoraidām arī tās vēlmes, bet tas atkal nenozīmē, ka pilnīgi visam mums uzreiz tik līdz man parādās vēlme, ka tas ir kaut kas e, augstākais labums, kam man jāskrien pakaļ. Nu tā arī, e, esam piesardzīgi tā, bet e, ņemam vērā tās lietas. Tā kā, un tā ir garīga praksa ja es ikdienišķi, man kā jezuītam, mums ir jezuītiem tāda prakse, ikdienas nosaucas nu, eksāmena lūkšana, jeb tāda izvērtas lūkšana, kurā mēs esam aicināti pārskatīt dienu. Un tieši šādā veidā, kā es to skaidroju, nu pat kā pārskatīt šo dienu, tur veseli pieci soļi ir patiesībā, pārskatīt šo dienu un, un caur šādu praktizēšanos, es, es aizvien labāk apzinos, un beigās arī esmu spējīgs aizvien labākus lēmumus pieņemt. Turklāt svarīgi, ka mēs nebaidamies e, no kļūdām. Kļūdās visi, nekļūdās tas, kas neko nekad nedara. Bet e, e, tas nenozīmē, ka mēs esam nolēmti, nolādēti vai paredzēti nelaimei, ja mēs kļūdāmies. Bet tas nenozīmē, ka mums jāpaliek tajās kļūdās. Mēs mācamies. Tāpatās kā jeb, no jebkā cita, mēs arī no mūsu kļūdām mācamies. Ņemam vērā, tad, kad mēs izejam un mēģinām saprast, nu, kas tad būs nākošās lietas, lēmumi, kas mums ir jāpieņem. Tad mēs uzkrāto bagāžu visu ņemam vērā, daru, pieņemot to izvēli, rīkojoties. Ne? Atkal, eh, arī, arī šī kļūda, eh, varbūt tās pat nebūs um, tādā ziņā kļūda, ja es to esmu godīgi centies šo lēmumu pieņemt sirdsapziņā, balstīties mums kā kristiešam, mums ir lūkšana, mēs arī lūdzamies, lai svētais gars mūs vada un iedvesmo, vai ne, pieņem lēmumu, pat ja pēc tam es atklāju, ka tomēr tas nav tas, ko, uz ko es esmu aicināts, vai, vai ko es gribu, vai uh, Eh, vai nu, esmu kļūdījies, tad es to ņemu vērā nākošajā reizē jau pieņemot lēmumus. Un lēmumi ik, ikdienas vai ik pa laika mums ir lielāk, mazāk lēmumi jāpieņem. Bet, ja es mācos, ja man ir šī pašrefleksija, jeb tā apzin, apzinātības līmenis pietiekoši izkopts, tad es to varēšu arī izdarīt. Tā, nu, tā varbūt tā skatīties uz tām, uz tām lietām un, un uh, un mēģināt tad arī pieņemt šos lēmumus, <clears throat> nebaidoties, nebaidoties arī, ehm, gribas teikt tā, kļūdīties un, un, un aizvien labākus un labākus lēmumus tad arī pieņemt. Tā ir viena lieta. Otra lieta, par ko bieži vien arī e, runā, kad e, notiek manipulācijas visdažādākajos veidos, tagad arī, piemēram, mēs e, runājot par vēlēšanām, kādas, kāda iejaukšanās no citu valstu uh, Eh, valdībā notiekot, lai manipulētu ar sabiedrību un panāktu uh, svešas varas labvēlīgu uh, ievēlētu prezidentu Amerikā, piemēram, vai jebkur citur un tā tālāk. Nu jā, atkal, kā tās ietekmes um, vada mūs, un tas, tā ir drusku atkal cita joma un cits, cits aspekts, par ko es domāju arī ir labi, ka mēs to apzināmies un izstrādājam kaut kādas stratēģijas, eh, um, nu, nu, kaut kādas, jā, stratēģijas, eh, mēdī pratību, ko mm, atkal moderni runā, lai eh, būtu, lai apzinātu šīs lietas, lai pasargātu sevi arī no šādām manipulācijām. Nu, diemžēl arī jāapzinās, esam grēcīgi un, un šādā veidā tiek izmantota mūsu brīvība, lai, lai manipulētu ar mums. Mēs to nevaram pieļaut, mēs darām visu, ko varam, un paļaujamies kā kristieši uz svētā gara vadību un, un gādību, kad arī uh, lai kādi būtu mūsu lēmumi, ja tie ir uh, labā sirdsapziņā godīgi un apzināti pieņemti, ka tie būs arī Dieva svētīti lēmumi. Nu tā, es uh, ceru, ka tas kaut kādu ieskatu dod tajā, kā mēs varam skatīties ar šo brīvību un kā mēs varam strādāt ar šo brīvību, bet citiem vārdiem, tad, eh, ko mēs saucam par pašrefleksiju, par apzinātības praksi kaut kādu, kas, kas ļauj mums mums varbūt tas nav eh, strādāt ar sevi un, un izkopt šo eh, spēju un izkopt arī, gribas teikt, tā brīvību, eh, kas mums ir dota. Tālūk, Bet atgriežoties, atgriežoties arī pie, pie šī teksta un baznīcas sociālajā mācībā, man liekas, ir vēl, kāda būt, vēl kādi būtiski aspekti, ko arī uh, gribu izcelt šajā reizē. Kā jau es teicu, uh, Pirms pauzes eh, šī doma par to, ka brīvība nav pretrunā cilvēka kā radības atkarībai no Dieva. Šī brīvība nav bezgalīga, tai jāapstājas laba un ļauna pazīšanas koka priekšā, jo šī brīvība ir aicināta pieņemt morālus likumus, ko Dievs dod cilvēkam – Patiesībā tieši šajā pieņemšanā cilvēka brīvība patiesi un pilnībā tiek īstenota. Tā saka šis baznīcas sociālās mācības kompendijs. Nu, ka citiem vārdiem, kad tad, kad mēs pieņemam Dieva morālo likumu, tad caur to arī šī brīvība tiek īstenota. Es domāju, tas ir viens no tiem aspektiem arī, lai cik arī varbūt tās uh, tā cilvēcīga šķiet, nezinu, kāda tad var būt brīvība, ja man ir jāpieņem eh, ārēja kaut kāda eh, prasība, morālā prasība, nu šajā gadījumā dieva izvirzītā prasība, bet apzinoties arī šo savu radības stāvokli, un kur dievs ir tas, kas dāvā mums šo gan dzīvību, gan, gan ar šo brīvību, tad mēs varam arī varbūt tās citādāk paskatīties uz, uz šo uh, um, dievišķo likumu, morāles likumu, kas mums tiek dots un kuru izvēloties mēs arī varam īstenot šo savu patieso brīvību. Jā, tas, es domāju, nav um, modernā cilvēka prātam, būt nav tik uh, <laughs> viegli, uh, kā teikt, eh, saprotams, vai varbūt tas pat pieņemams. Un tomēr tā atziņa, ko jau es nu, pirms pauzes teicu, ka brīvība uh, no sevis paša ir iespējams tā lielākā brīvība, nu, eh, kad no sevis pašā to domājot no šīm savām iekārēm, um, kaut kādām slimīgām vēlmēm un tieksmēm un tā tālāk, ka tā ir tā brīvība, kuru es varu iegūt tad, kad es paļaujos uz eh, kādu augstāku um, Eh, uz kaut ko augstāku. Nu, cit, iepriekšējās kategēzēs runājām par eh, cilvēka transcendentālo um, cieņu, tātad cieņu, kuru cilvēks saņem um, kā dieva radība, kā radīts pēc dieva attēla, ne, nu, arī šo brīvību, kas ir dieva atspulks mūsos, un kad mēs izvēlamies šo dievu, kurš mūs ir radījis, tad mēs atbrīvojamies no, no tā, kas mūs saista, Un, un, un man personīgi ļoti spēcīgi uzrunā tas, kad atbrīvojamies paši no sevis, no savā ziņā, no tām iekārēm, no tām, no tiem grēkiem arī, <laughs> jāsaka tā, no tām tieksmēm nesakārtotajām, kas, kas bieži vien ir par šķēsi, lai mēs varētu būt patiesi laimīgi un patiesi arī brīvi, vai ne, kad nu ir tomēr uh, kaut kādi augstāki uzstādījumi, augstākas vērtības vai morāli mūsu dzīvē, kas nav atkarīga tikai no manis vai, vai no cilvēkiem, bet kas ir atkarīga no eh, mūžīgā. Un, un ka tā ir tā patiesība, kas tad mūs arī eh, dara brīvus. Lai personisko brīvību pareizi izmantotu, nepieciešami konkrēti ekonomiskie, sociālie, juridiskie, politiskie un kulturālie nosacījumi. Uh, Pārāk bieži tiek ignorēti un pārkāpti šie nosacījumi. Situācijā, kad valda aklums un netaisnība, grauj morāliskās dzīves pamatus, un gan stipros, gan vājos spiež grēkot pret tuvāk mīlestību. Jā, tātad situācijā, kur valda aklums un netaisnība, tas grauj mūsu dzīves morāliskos pamatus uh, un grauj tos gan stiprajiem, gan vājajiem. Uh, garau, grauj ar mūsu tuvāk mīlestību. Tātad, lai personisko brīvību pareizi izmanto, nepieciešami konkrēti ekonomiskie, sociālie, politiskie, kultūras, juridiskie nosacījumi. Tos nedrīkstam pārkāpt. Citiem vārdiem arī šī mūsu sabiedriskās dzīves kārtība, tai ir jābūt tai ir jābūt sakārtotai, tai, tai, tai ir jābūt ar noteiktiem likumiem, un, un, un atkal, kas ir šie likumi? Un šeit gribas ierosināt, kad varbūt tās tomēr nevaram noignorēt arī tos um, transcendentos morālos likumus, uh, likumus, kas, ko mēs um, um, bieži vien saprotam, piemēram, kā baušļus, kas mums ir doti un kurus mēs nevaram tā vienkārši apiet. Uh, Novirzīdamies no morāles likuma cilvēks grauj pats savu brīvību, tā šeit tiek teikts. Atbrīvošanās no netaisnībām veicina cilvēku brīvību un cieņu, tomēr, ja vēlas panākt ekonomiskās sociālās pārmaiņas, kas patiešām kalpotu cilvēkam, tad pirmām kārtām jāpelē pie personas garīgajām un morāliskajām spējām un pastāvīgas iekšējās atgriešanās nepieciešamības. Tātad atbrīvošanās no netaisnībām veicina cilvēka brīvību un cieņu, un šo atbrīvošanos no netaisnības mēs panāksim nevis tā vienkārši ar kādiem ārējiem likumiem, valsts uh, iestādītiem likumiem, kas ir vajadzīgi, vajadzīgi nu, kārtībā arī sabiedriskajā dzīvē, bet ko mēs varam uh, um, likt uz stingriem pamatiem un, un ar ticēt, ka tas eh, nesīs vēlamās pozitīvās izmaiņas ir tikai tad, ja mēs tiešām um, eh, strādājam ar šīm garīgajām, morālajām spējām um, un arī eh, garīgajām morām spējām, kas mums ir dots un kuras mums ir arī jāuzrunā, jāiedvesmo un, un jāliek par pamatu arī mūsu eh, sabiedriskās dzīves attīstībai, kas neizslēdz arī tādu, kā šeit tiek teikt, pastāvīgas iekšējās atgriešanās nepieciešamību, apzinoties, kad esam grēcīgi, kad eh, kārdinājumi nekur nepazudīs, kad iespējams arī kritieni būs, bet, ja vien es apzinos un esmu gatavs atgriezties un turklāt iekšēji, ne tikai ārēji, ka tad tad es varu būt drošs, kad es īstenoju arī savu brīvību, kas, kas man ir dota. Nu tālūk, manuprāt, ļoti skaisti un, un skaidri, <laughs> bet, protams, jautājums, kādā veidā es varu to tagad pieņemt, kā es to varu īstenot tālāk savā uh, dzīvē un, un, nu jā, nu, tādas lietas. Um, kādas īziņas ir pienākušas, tad eh, nolasīšu. Slavēts Kristus, paldies par ļoti vērtīgu raidījumu un tēmu, kā var saprast, kāda ir nepieciešams meklēt aizlūgumu, terapiju, citu palīdzību, kad netiekam paši galā ar savu nebrīvību. Um, nu jā, ir vairākas lietas. Viena ir šī garīgais atbalsts, kas ir vajadzīgs mums, es domāju, garīgā dzīve, kā ticīgam cilvēkam garīgā dzīve ir pilnīgi nu, būtiska, ne, neatņemama uh, dzīves sastāvdaļa. Man kas var arī būt tā, tā, tas garīgais atbalsts, kas var palīdzēt varbūt tās tikt galā ar kaut kādām mūsu iekšējām nebrīvēm, ar kurām sastopamies, vai ne? Un visu nevajag norudicēt uz slimību. <laughs> Nu, tādā ziņā, ka tad uzreiz man vajag tabletes vai ka man uzreiz vajag terapēju un, un tādas lietas. Uh, izšķirt, bet jā, izšķirt, kurā brīdī man tiešām vajag jau varbūt tās iet ne tikai pie priesteri vai pie uh, klostermās vai garīgā pavadītāja, lai izrunāts šīs lietas, bet kur man jāiet ir jāvēršas jau arī pie, piemēram, es terapeita, kur jārisina kaut kādas emocionālās uh, uh, pasaules uh, nekārtības, kas traucē un padara mani uh, nebrīvu. Es domāju, tas visvienkāršākais būtu vienkārši runāt. Runāt, piemēram, es ar savu garīgo vadītāju, ja tāds ir, ja nav, tad ar mm, savu draudz prāvestu, izrunāt kaut kādas lietas un, un, un nepar, nepaturēt tikai pie sevis tas ir vēl viens tāds garīgais princips, ka mēs esam at, atvērti, atvērti e, uz, uz otru cilvēku un, un, un neslēpjot e, to, kas, e, kas, kas mani nodarbina. Nu, tas nenozīmē, ka tagad es pilnīgi visiem atveros un visiem es stāstu, tā, tā gluži nē, bet es, es atrodu tos cilvēkus, kuriem es uzticos, varbūt tas, tas ir prāvests draudzē, varbūt tās klostermās kāda, varbūt tās ir ar kāds lais, garīgais pavadītājs vai, vai pastorā pastorālais konsultants, tagad Rārzī Rīgas augstākais reliģijas zinātņu institūts gatavo arī pastorālos konsultants, un varbūt tās ar viņiem var runāt, un, un, un, un šī saruna, vai tas būtu no viņu puses, vai arī jūs paši apzinoties to, ka ā, šeit es jūtu, man ir vajadzīga ā, palīdzība. Un, un te es vēršos, te es eju, skatos, meklēju, es varu arī pamēģināt, varbūt tās aiziet uz terapiju un ā, pārunāt kādas lietas, un, un tas var palīdzēt arī noskaidrot, kas, kas tad tieši notiek ar, ar mani un ā, kur labāk eh, šīs lietas tad arī risināt. Bet, ja esmu kristietis, es domāju, labs sākums būs, ja es runāšu draudzē, kaut ar saviem tuviem eh, cilvēkiem draudzē, vislabāk, kad eh, ar, vai tas būtu priesters vai kāds cits pastorālais darbinieks, kuram ir arī izglītību iegūt, jo tas nav maz svarīgi, kad ir izglītība, lai, lai nebūtu tā kā aklas aklo ved, <laughs> vai ne? Un, un pilnīgi notiek cilvēks, kurš praktizē ar savu garīgumu, kurš lūdzas, eh, kurš nu, nu, priesteris svin svētās misas un māsas arī līdzdarbojas, tā kā tur savā ziņā mm, varam vairāk vai mazāk droši būt arī, ejot, vēršoties pēc, pēc padoma, ja neuzklājus, meklējam citu garīgu atbalstu, ka tas varētu būt labs sākums, un tad skatāmies tālāk, bet eh, runāt par, par tām savām nebrīvēm ar cilvēkiem, kura, kuriem es uzticos, varētu būt labs sākums, un, un tad arī saprast, eh, kāda palīdzība visvairāk man būtu vajadzīga, bet garīgā dzīve, lūkšanu dzīve, es domāju, neiet pretrunā arī Eh, eh, tam, kad es dzīvoju, es praktizēju, es lūdzos, vai tas būtu rožkruns, svētā mise, varbūt tās kādas citas lūkšanas, eh, evaņģēlija lasīšana un tā tālāk, un, un skatos, seko līdzi. Jā, pēc saruna varētu palīdzēt. Lasalete divmātes statuja pat raudāja par cilvēces grēkiem, vai tad viņai arī bija kaut kādas emocijas vai kāda psihis, psihiska novirza un jābrauc ārstēties, vai ir kaut, kādas, kaut kāda mēnesis fāze, piemēram, pilnmēnesis. Nu, kas to lai zina, kas un kā ir bijis, vai ne? ar kādām mēnešu fāzēm, kurš ir sadzīvojies, <laughs> bet katrā ziņā šī e, raudāšana arī liecina par to, ka uh, pat dievmātes statuja šajā gadījumā ir izpaudusi cilvēcisko emociju, līdz ar to es domāju, ka mēs varam pilnīgi droši būt, ka uh, Dievs ir devis mums šīs spējas, ne tikai prātu, bet arī emocijas, un, un mēs varam pilnīgi mierīgi arī izmantot šīs mūsu spējas, lai uh, lai ļautu Dievam mūs arī iedvesmot, vadīt un, un gādāt par mums, vai ne? Un, un, un jā, un ja kaut kur ir eh, kaut kādas uh, psihiskā, psihiskās problēmas un traucējumi, nebaidīties arī meklēt atbalstu, atbalstu tad, kad tas ir vajadzīgs. Tālūk, bet atkal to varbūt tās arī var izdarīt uh, sarunā ar sev, savu uzticamu cilvēku, garīgo vadītāju, priesteri, uh, Vai varbūt tās, ja ir vajadzīgs arī ar um, uzticamo ārstu, ģimenes ārstu vai terapeitu, nu jā, visas iespējas jāizmanto, nevajag slēpties, vajag eh, um, garīgā, garīgais šis tāds uzstādījums, atvērti arī risināt šīs, šīs lietas, protams, nevis tā viegli prātīgi, eh, izvēloties tiešām um, um, rūpīgi arī tos, kas kas pavada uh, un, un kas, ar ko runājam, un tad arī uh, risinās šīs lietas. Kāpēc vairākas reizes dienā starp raidījumiem no dažām līdz pat 10-15 minūtēm jāklausās nejēdzīgas skaņu un nepārtraukts atkārtojums? Tā vietā būtu jābūt garīgajām pārdomām, lūkšanai un tā tālāk mēs esam rādījumi arī. Tāds stulbums nav pat pras, parasts tam rādio zita Uh, nu, jā, ja tādu pamanat, tad dodat ziņu, jo principā tur ir paredzēts kaut kas, vai tā būtu mūzika, piemēram, eh, vai varbūt tās kaut kas uh, cits tur ir paredzēts. Ja, ja kaut ko tādu dzirdat, tad dodat ziņu, jo playlisti liekot varbūt tās par maz, ja tur ir mūzika paredzēts, tad varbūt tās ir par maz tā mūzika ielikta. Uh, tā kā, jā, to ņemam vērā, to ņemam vērā un dodat ziņu. Uh, Eh, un tad to mēs varēsim arī eh, labot, eh, jo visādi var gadīties, vai, vai kaut kas tur noticis, mm, pēkšņi pazudis, pazi, atslēdzis kāds raidījums vai kaut kas tam līdz. Nu, jā, vis, nu, tehniski nezinu, kā tur kas varētu būt, bet, bet ja gadījumā ir tādi, tādi brīži, kad skan kaut kāda tāda bezjēdzīga, nesakarīga uh, Eh, nesaprotama eh, skaņa atkārtošanās, tad, eh, tad padodat ziņu. Ja tas ir kaut kas ļoti īsts, tad iespējams tas ir tādēļ, kad lai pirms sā, sākas, piemēram, nākošais raidījums un, un tas sprīdis ir pārāk īs, lai mūzika varētu atskaņot, atskanēt pilnvērtīgi, tad iespējams tie, ko saucam aizpildītāji uh, iedarbojas. Uh, bet tiem nevajadzētu būt 15 minūšu gariem. Jebkurā gadījumā tas var būt tās uh, pāris sekundes uh, kaut kas tāds vajadzētu būt, ja notiek, bet, bet ne 15 minūšu garumā. Tā kā Sita, paldies par rakstīšanu, skatos ar tādu kārtīgu emociju, ļoti labi, prieks dzirdēt, kad ir arī tāda emocija, un, un ja, ja skan kaut kas tāds, padodat arī ziņu tad, eh, tad zināsim, ka ir tomēr kaut kas arī jāpamaina. Nu tālūk. Tik vienkārši eh, uzrakstīt un pateikt, vai ne? Nu tā, eh, sirsnīgi paldies par šī rīta katehēzi, šo tēmu personas brīvība līdz galam neuzspēju noslēgt, tā kā atgriezīsimies vēl arī nākošajās katehēzēs parunāsim par to brīvības saikni ar patiesību un dabisko likumu. Mm. Arī tāda ir tēma, kas eh, šeit pasniedz sociālā mācībā tiek piedāvāta. Ehm, tāpat tās kā visi cilvēki vienlīdzīga cieņa, arī tādas tēmas tiek piedāvātas, tās mēs arī nākošajās katehēzēs izskatīsim, pirms mēs ķeramies klāt jau arī tādai ehm, jaunai un daudz, ehm, nu, jaunai un tālākai, dziļākai attīstībai baznīcas sociālās mācības tekstos kā cilvēku tiesības, Jā, ko baznīca par to saka un, un kā, to, uz kā, kā uz to raugās. Un, un tad mēs sāksim apskatīt arī uh, konkrētas sociālās mācības principus, kā piemēramais kopējais labums, kopējā labuma princips un daudz citas lietas. Tā kā pieslēdzamies, klausāmies, dalāmies ar šo saturu un, protams, uh, esam kopā. Milzīgi paldies, eh, un pašā, pašā beigās arī gribu teikt milzīgu paldies visiem ziedotājiem, jo eh, oktobra mēnesī mums ir izdevies savākt visu vajadzīgo, visus vajadzīgos līdzekļus, lai eh, varētu apmaksāt rēķinus. Tas ir pateicoties jūsu ziedojumiem. Paldies jums! Paldies, un lai Dievs tiešām atmaksā simtkārtīgi jums par katru eiro, ko esat ziedojuši, vai par katru lūkšanu, ko esat uh,